Անապատի փորձությունից հետո լեռան վրա Քրիստոս երանեց հոգով աղքատներին, սքավորներին, հեզերին, արթարության քաղցն ու ծարավն ունեցողներին, ողորմածներին, սրտով մաքուրներին, խաղաղարարներին, արթարության համար հալածվողներին, տիրոջ համար նախատվողներին ու հալածվողներին, Ինչ են արտահայտում Քրիստոսի երանինները։ Բարեկամներ, տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու խորհրդակատար քահանա Տեր Շահե Հայրապետյանին, որի թեմայի շուրջ մեկնաբանությունը կոգնի ճիշտ ընկալել երանինների խորհուրդն ու առաջնորդվել ավետարանական падգամներով։ Որպեսզի մենք հասկանանք Քրիստոսի падգամը ուված մեզ նոր մարդուն, այսպես ասենք, դրա համար պետք է մենք 5 կտականը հասկանանք։ Եթե մենք նայում ենք 5 կտականում, այնտեղ հիմնականում Աստված խոսում է մերժողական դրամատուրգությամբ՝ մի սպանիր, մի գովացիր, մի շնացիր, ուրիշ ունեցածն աշ մի տնքիր եւ այլն եւ այլն։ Քրիստոս փոխում է մարդու աշխարհայացքը, մարդու ներքինը, եզերքն է փոխում։ Եվ ինքը դնում է նոր հիմնակար Երանի նրանց ովքեր։ Եվ արդեն հոգովախքատներն են, խաղարարներն են, ողորմածներն են, հալածվողներն են եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա համար լեռան քարոզից հետո ինքը ասում է ես չեկա քանդելու օրենքը, այլ լրացնելու, այսինքն եկելա սիրո թակավորությունը։ Եվ Երանիները իրենք են սիրո առաջի կատեգորիաներն են, կաթիլներն են, որ կաթում են առաքյալների սրտից ներս որ հետո իրենք պիտի տարանեին ու տարածեին ամբողջ տիեզերքում 4 ցակերում քարոզելով Քրիստոս։ Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Տիրոջ այս խոսքում երկնքի արքայությունը նպատակ է, իսկ հոգով աղքատ լինելն այդ նպատակին հասնելու անխափան միջոց։ Այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ հոգով աղքատ ասելով Տերն ամենևին չի մատնանշում նյութական աղքատությունը եւ թերևս այդ է պատճառը, որ Մատթեոս Ավետարանիչը շեշտում է հոգով բառը։ Լսենք Տեր Շահեի մեկնաբանությունը. շատ լավ հարուզունի Վարդանայգեցին իր 23 հրատներ ուղում է բախտի իշխանին Բայց ես կուզեի հենց նույն երանների միջից տալ պատասխան, այնտեղ ասում եմ երան նրան, ով քաղց ու ծարհավն ունի արդարության։ Հենց այդ ակհատության մասին, այսինքն ես ակհատ եմ, արդարության ակհատ եմ, ես ծարհավ եմ, ես կարիք ունեմ, տվեք ինձ հոգևոր արժեքներ։ Եվ այդ առումով հիշում եմ մեր ավականաներից մեկն էր, ասում է ինքը երիտասարդ էր եւ կրոնավոր է եղել այդ ժամանակ Չերնարանում եւ իր հայրը մահացել է։ Եվ երբ գալիս էին зерքը սեղմին ասում էին Աստված որ մի կամ չեն մխիթարված լիներ, չգիտեմ, կյանքը քեզ բան ստանդարտ խոսքեր։ Ասում ես որոնումի թե որևէ մեկը խոսի ինձ հետ երկնքի արքայության մասին, ինչպիսին է իմ հոր հոգու վիճակը, ինչ ճամփորդություն ունի եւ այլն եւ այլն։ Այ սրա մասին է խոսքը։ Եթե ասենք որևէ հարուստ, որը ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրել ու աղքատացել է, ու այսօր մուրացկանություն անում, հաստատ Երանի հետ ակադին, չէ, իհարկե չէ։ Նա անառակյանքով ապրեց անառակցեվել, վարվեց իր հետ։ Ուրիշ բան որ այդ դարձը լինի, ինչպես անառակ որդունը, ժամանակ հայրը կվազի, կբրկի, պատմությանն էլ, մատանին էլ, կոշիկներն էլ կացնեն, պարարագեզն էլ կմորթի նրա համար։ Ուրեմն երևն նա որ հոգևոր այդ կարիքները ունի եւ քասնու ծարավ ունի։ Մեր ժողովուրդը մի քիչ խելար ժողովուրդ է։ ժողորդ Ինչի՞ եմ այդպես ասում, որովհետև ոչ մի ազգ այդքան մատյան չի արտաշնչել, ինչքան հայ ժողովուրդը 30000 ձեռագիր ոչ լատին ունի, ոչ հույն ունի, ոչ ասորին ունի, ոչ հնագույն ժողովուրդները, որոնք ունեին գիր ու գրականություն, բայց հայ ժողովուրդը, որ 5-րդ դարում ընդամենը ունեցավ գիր, իսկ հիշած իմ ժողովուրդները բոլոր ունեին գիր, դաղմատերերն ունեն եւ այլն, իրենք չեն կարողացել այդքան արտաշնչել, այսինքն այդքան լցնել իրանց հոգևոր աղքատությունը ըստ հայրախոսական մեկնությունների հոգով աղքատներ ասելով Քրիստոս նկատի ուներ խոնարներին, իսկ աղքատ բառն օգտագործվում է մատնանշելու համար մի մարդու, ով համեստ է եւ անօքնական եւ իր ողջ հույսը դրել է ուրիշ մեկի վրա։ Այդ իմաստով է Դավիթ Մարգարեն Սամոսում գրում. Նա փրկեց աղքատին բռնակալի ձեռքից եւ խեղճին ու տնանքին իրենց հապշտակողներից եւ դարձյալ Սաղմոսն է ասում. «Աղքատն այս տիրոջը դիմեց, եւ Տերը նրան լսեց ու իր բոլոր նեղություններից փրկեց նրան»։ Երանի սքավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն – Կենցաղային ընկալումներում սքավորը մեզ համար worth-ին կորցրած ծնողն է, ծնողին կորցրած worth-ին, այրիկինը, գուցե դժբախտ պատահարի հետևանքով հաշմված մեկը, բայց հոգևոր չափումներն այլ բան են հուշում։ որպես մենք հասկանանք Քրիստոսի յուրաքանչյուր խոսքը, մենք պետք է միևնույն Աստվածաշունչը ամբողջությամբ ընկալենք։ Մի առիթով հայրերից մեկը Պողոս Արաքելին կոչում է Բերան Քրիստոսի, այսինքն այնինչ չասրեց ասել Քրիստոս, Պողոս Արաքելը ասաց։ Եվ Պողոս Արաքյալը մի առիթով ասում է, որ ես մեռած եմ աշխարհի համար եւ աշխարհը ինձ համար։ Հիմա Պողոս Արաքյալը սկավոր է թե չէ։ Միանշանակ սկավոր է։ Եվ սա է պատճառը, որ օրինակ ասենք կրոնավորներս մենք հայերս հակնում սև զգեստ, որտեղ մենք սկավոր ենք։ Հույները հակնում են ճերմակ, որտեղ իրենց համար սուքի նշանը սպիտակն է եւ որն ենք տեսնում ենք, ասենք որևէ բեմադրություն, օրինակ ասենք Իֆիգենիան Ավլիսում ժամանակին այդպիսի ներկայացում կար, ողբերգություն էր Եվրիպիդեսի, որ ներկայացված էր Սունդուկյան թատրոնում ամբողջովին ինքը ողբերգություն էր, բայց ջերմհակ էին ամեն ինչ իրենց գեստները ամեն ինչ։ Այսինքն նայած որ ազգ ինչպես է ընկալում սքի կատեգորիան։ Եթե ես որևէ սխալ եմ գործել, ասենք ձերքը ջարդել եմ ու լացվում եմ, ես չի նշանակում որ երանելի սքավոր եմ այսինքն Քրիստոս հաստատ իմ մասին չի գրում։ Մենք ինչքան պետք է նրբացնենք, ինչքան պետք է մեր գիտակցականը հարստացնենք, ինչքան մեր հոգին բացենք ու աղոթենք Աստծուն, որ այդ իմաստության կաթիլները ընկնի մեր մեջ ու մենք ըմբռնենք Քրիստոսի յուրաքանչյուր խոսքը։ Եվ մխիթարությունը միայն այս կյանքում է, կարծում եք, ոչ, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն։ Դա հանդերձյալ կյանքն է։ Այսինքն, եթե ես այս աշխարհը ապրեցի որպես սքավոր, այսինքն ես մերժում եմ որոշ բաներ, ես մերժում եմ բաներ, որոնք հոգու դեմ են։ Ես սուք եմ պահում, ես պահք եմ պահում։ Ես հրաժարվում եմ բավականին կատեգորիաներից։ Ես միայն կուտակողի դերում չեմ, այլև բաշխուհի դերում եմ։ Ես հաստատ գանձեր կուտակեցի նաև երկնքում եւ իմ մխիթարությունը պիտի գտնեմ Քրիստոսի դասաստանի արչեւ։ ոչ միայն մեծ դժբախտություն վիշտ ու կորուստ ունեցողներն են սքավոր լինում, այլև մարդիկ, որոնք հասկանալով երկրային բարիքների անցողիկությունը երկնայինն են երազում, այն ամենը, որ բարի է, առաքինի, աստուն հաճելի, սակայն դա ինքը չունի, այլ ունի մեղքեր, վատ սովորություններ, տգեղ արարքներ, որոնք իր համար դժբախտություն են Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետն ասում է. Քրիստոս այստեղ Երանի է տալիս ոչ թե դատարկ բաների համար սքացողներին, այլ նրանց, ովքեր սքի մեջ են իրենց մեղքերի պատճառով, որովհետև խստորեն արգելված է այն սուքը, որ աշխարհի կյանքի համար է։ Երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Այս Երանին գրեթե բառացի մեջ բերում է Սաղմոսած գրքից եւ կարծես աղերսունի առաջին Երանիի հետ։ Օ, հեզերը, հեզերը երկիրը պիտի ժառանգեն հեզերը պետք է առանցեն, բայց արդյոք այս երկրի մասին է խոսքը, պետք է մտածենք։ Հաճախ կմտածենք, որ հեզերին ծաղրում են, ինչպես Քրիստոսին ծաղրեցին, նույնիսկ այսինքն հին հռոմեական թատրոնի տարեր են կզգում, երբ զգեստափոխում են Քրիստոսին։ Կարմիր քամիդ են հասում ձեռքը, տալիս են եղեք, գլխին դնում են պսակ ու սկսում են ծաղրել, երկրպագել իբրև թակավորը թրեից եւ այլն եւ այլն։ Մենք բոլորս այդ խեղ կատակության զոհը կարող ենք դառնալ, բայց դրա փոխարեն ինչ տվեց մեզ Քրիստոս։ Դրա փոխարեն տվեց մեզ Քրիստոսի եկեղեցին։ Օրինակ ասենք, նայեք, ընդամենը մի դար առաջ եկավ մի գաղափարախոս, որը ընդդեմ եկեղեցու էր գործում, ընդդեմ Քրիստոսի, եւ երբ հարցեցին նրան, լավ վերացնում ես այս արժեքները, ինչ ես տալու փոխարեն, ասեց թատրոն։ Իսկ Քրիստոսի բերածը ընդդեմ թատրոնի եկեղեցիները Հեզության առաքինությունը պատշաճում է նրանց, որոնք իրենց հեզությամբ երկիրը կարող են դարձնել դրախտի նախասրահը, նմանվելով հեզու սրտով խոնար Հիսուս Քրիստոսին։ Երանի նրանց, որ քաղցն ու ծարավն ունեն արդարության, որովհետև նրանք պիտի հագենան, եւ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Այս Երանիների մեկնաբանությունը համառոտ ու դիպուկ հնչեցրեց Տեր Շահեն։ Սամոս երկուն ասում է. ճշմարտություն հերկրեբ ուսավ, արդարություն երկնքից իջավ։ Այսինքն երկերի վրա ընդհանրապես եթե մենք պահենք ճշմարտությունը, ուրեմն արժանի ենք երկնքի արդարություն։ Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Չկա որևէ մարդ, որ չկարողանա ողորմել։ Ոստի չկա որևէ մարդ, որ չկարողանա արժանանալ երանությանը։ Տվածի քանակական չափը եւ տեսակը չէ, որ նկատի է առնվում, այլ սիրո եւ զողողության ոգին։ Աստված սրտին է նայում եւ նրա համեմատել կշռում է ընծայվածի արժեքը։ ստիփած ենք մենք գնալու 5 կտակարան։ Երկրորդում նորինած, խեվտացիներ, թվեր, ստիփած ենք, որովհետև եթե մենք այնտեղ տեսնենք, շատ կոնկրետ գրված է, օրինակ ասենք աչքի դեմ աչք, ատամի փոխարեն ատամ։ Ես ինչ պատիժը, ես ինչ, այսինքն դատական process-ները ամբողջ 5 կտակարանա։ Իսկ Քրիստոսի երանիները, դրանք ողորմածության ամենամեծ գագաթնակետներն են։ Հենց մարդկությանը, առաջի ողորմածությունը մարդկությանը։ Եվ Քրիստոսից դեռևս 1500 տարի առաջ Դավիթ թագավորը հայտարարում է ոչ թե զոհ եմ ուզում, այլ ողորմածություն։ Այսինքն պիտի գա այդ ողորմածը, որ մեզ տա, որտեվ ինչքան էլ զոհ մատուցում էին, դա նաշիհներն էր, այսինքն այդ ալյուրը խնկերի, արջարների, զվարակների, խոյերի, թրջունների բազում, բազում, բազում զոհ էր։ Եվ պիտի գար այդ ողորմածը ինքը իրեն պիտի նվիրաբերեր մարդկության, այսինքն ինքը պիտի դառնար եւ վերցնողը եւ տվողը եւ պատարակիչը որպեսի մարդկությունը փրկվեր։ Այսինքն ողորմածության ակունքում դրված է փրկությունը, որ միայն Աստված ըստ մեծի ողորմությանքում, ըստ բազում կտությանքում քավյազանությունս իմ։ Հա 50-րդ սաղմոսը ամբողջը ողորմածություններով լցված է։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդիններ պիտի կոչվեն։ Խորքի մեջ հակասական զգացումներով առանձնացող Երանի է խաղաղարարների Երանումը, որի անդրադարձը նշмарվում է նաև եկեղեցու հայրերի մեկնաբանություններում։ Հանդիսատես լինենք ամբողջ աշխարհին։ Ունականի շտեղ ունեցավ այդ 44 օրի ընթացքում, parza աշխարհը մեկուսացրեց մեզ։ Բայց ուկրաինական դեպքը վերցնենք։ Երկու գերհզոր պետությունները սպառում են իրենց հիմնական ուժը, որտեղ ավելորդ արդեն։ Եվ այնտեղ երեխա կմահանա, ծերքը կմահանա, կին կմահանա։ Իրենք իրենց բիզնես ծրագրերն են իրագործում։ Բոլոր նախարարությունները կոչվում են պաշտպանության նախարարություն երբեք հարցակողական նախարարություն գույություն չունի, կամ ասենք պատերազմական նախարարություն գույություն չունի, ռազմական նախարարություն, այլ պաշտպանության նախարարություն։ Ես կարծում եմ հետևյալը, որ Աստվածաշնչում այն ամենայնիվ Կայենի արարքը ավելի նկատմամբ սկիզբ դրեց ողբերգության, պատերազմների, այսինքն մարդասպանության սկիզբը դրեց եւ Ղամեքը, որը սپانեց Կայենին, 70 եւ 7 անգամ ավելի մեղ գործեց։ Դրա համար է, երբ Պետրոս Արաքյալը հարցում է Քրիստոսին, արդյոք իմ եղբորը 7 անգամ պիտի ներեմ, ասում է 70 եւ 7 անգամ։ Իսկն այն մեղքը, որը գործել էր Ղամեքը, վերացրեց Քրիստոս։ Եվ մենք նաև մի նաիվ վիճակի մեջ ենք։ Մենք կարծում ենք, թե Եվրոպա ասվածը դա քրիստոնյա աշխարհ է կամ Ռուսաստան գաղափար ինքը քրիստոնյա աշխարհ է կամ վրացին քրիստոնյա չի։ Այն ապարքև որ որ տրվել է հայոց աշխարհին, ապարքևներ Դա դրախտի գետերն են, Նոյան տապանն է, Աբգար թակավորն է, Թադոս Բարտոմեոս Սարաքյաններն են, Գրիգոր Լուսավորչի Քրիստոս, մենք երկրորդ դարաշտին ենք սպասում, բայց երկրորդ անգամ եկավ Հայաստան, Էջմիածինն ի հորը եւ հիմնվեց մեր Էջմիածինը այս պարկևները մենք ունենալով ենթագիտակցության ու մեր ողնաշարի մեջ մենք նույն ձևով դատում ենք դիմացինի կազմում, բայց նրանք այդ պարկևները չունեն։ Նրանց մոտ բոլոր հաշվարկ է եւ նրանց խաղաղությունը կապ չունի մեր խաղաղության հետ նրանց բարոյական կատեգորիաները կապ չունեն մեր բարոյական կատեգորիաների հետ օրինակ ասենք համասերամոլություն դա ինչ եվրոպական արժեք է կամ ինչ հապարտանալ բանը փոքրամասնություն են կոչում հիմա ամբողջ աշխարհը դարել է փոքրամասնություն դրա ձեռքը որտեվ ագրեսիա են անում բոլոր մարդկության դեմ ուրեմն Երանի խաղարներին որոնք խաղություն պիտի գտնեն Քրիստոս ասում է ես իմ խաղությունն եմ տալիս ոչ ինչպես աշխարհը այլ ես եմ տալիս եւ այդ խաղության վերջակետը խաչի վրա էր, երբ ասաց հայրների սրանց, չգիտեն ինչ են անում։ Հա խաղության հա, ամենամեծ պարգևը որ եղավ մարդկությանը։ Երանի հալացյալներին, այս Երանին զուգահեռներ ունի սքավորներին տրված Երանու հետ պատերազմն արդյոք հալածանք է անհատների կամ ժողովուրդների դեմ, թե պատիժ է պատվիրաններից խուսափողների համար։ Եսայի Մարգարեն մի առիթով հետևյալն է ասում։ Ասում է, քան որ հպարտացավ Սիոնի դուստրը եւ իր պարանոցը վեր պահեց եւ անհամեստ աչքերով սկսեց ակնարկներ անել եւ նա իր ոտքերը որ քայլում է կակավելով է քայլում խշխշոց է հանում այսինքն ամեն ինչով գրավում է գայթակության առարկա է ինչ պատասխան է տալիս ասում է քո տղամարդիկ կընկնեն սրով քո քաջերը պատերազմով ես չեմ ուզում այս ամենը վերագրել տվյալ դեպքի համար, որովհետև իրապես մեզ Աստված բերել է հարևաններ աննվիրել, որ մենք ուզենք չուզենք միշտ իրանք մեզ հետ պետք է լինեն, բայց մենք իմաստուն ենք արդյոք նման հարևանների պայմաններում։ Մենք մեր արժեքները հասկանում ենք, լավ, մենք ինչպես մեզ պահենք, որ մեզ չհարվածվենք։ Եվ դրա համար ընդհանրապես պետք է իմաստություն խնդրենք Աստծուց, որ այդ հալածանքները դառնան գոնե արթարության համար հալածյալներ, ոչ թե մեր ապուշության համար, մեր խելագարության համար, մեր գայտակղությունների համար։ Ես ստիփաս պիտի խոսեմ, երևի թե հարազատի կորստից ավելի ես խենթանում եի այն ժամանակ, երբ Երևանի փողոցներում 44 օրերի ընթացքում հանկարծ տեսնում եմ մեքենաներ, որոնք բարձր ձայնով երաժշտություն էին լսում։ Ոնց որ ռոպագանդա լիներ դա եւ սրճարանները տրակում են երիտասարդներով, ասած։ Բաներ կային ես չէի հասկանում։ Երբ օրական մենք տասնյակ երեխաներ էինք թաղում։ Դրա համար մենք պետք է մեր արժեքները վերականգնենք, քրիստոնեական արժեքները վերականգնենք։ Այլապես մենք չենք դիմանալու մրցավազքին։ Նրանք գալիս են ունեն փողեր, ունեն կապեր, ունեն մենք ինչ ունենք, մենք ունենք Աստված։ Այդ կապն, որ կարծես խզվել է եւ մեր հալածանքը դառնա ընդամենը գնաց շահատակ, ընկավ նահատակ տարբերակով։ Եվ եթե ես իմանա, որ Քրիստոսի համար է արսացել պատերազմի հանուն հավատքի հանուն հայրենյաց, այդ հալածանքը ես կհասկանա, որովհետև այնինչ տեղ ունեցավ 5-րդ դարում 30 տարի հետո Պարսիկները Նվարսակի պայմանագիրը արդեն կնքեցին, որ իրենք հրաժարվում են իրենց դրած պայմաններից, այսինքն մենք հոգևոր հաղթանակ տարանք միանշանակ։ Երանի է ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն եւ իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասեն։ Ցնցացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեններին, որոնք ձեզանից առաջ են եղել։ Երանիների շարքն այսպես է ավարտում Տերը ապա Լերանքարոզում երանիներին հաջորդում են տերունական պատվիրանները՝ լինել երկրի աղը եւ աշխարհի լույսը, լիովին բացառել ոչ միայն չար գործերը, այլ չար խորհուրդները, բարությամբ հաղթել չարին, այսինքն լինել կատարյալ, ինչպես ասում է Տերը, արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ, եւ հաջորդիվ տեսնում ենք Երանիների աստվածային բնույթի ու նպատակի հանրագումարը տերունական աղ աղոթքի մեջ եւ մեկնիչ հայրը Տեր Շահեն հաղորդման ավարտին հորդորում է. Ուղղակի ես կուզեի, որ իմ լսարանը հնարավորություն ունար գտնվելու Գալիայի ծովակի Երանիների եկեղեցում։ Երբ մուտք են գործում, այնտեղ հենց գմբեթի տակ ամբողջ Երանիներն են բայելեք, վայել է Քրիստոսին։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 23-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու խորհրդակատար քահանա Տեր Շահե Հայրապետյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք